chula adcta regiono post triaroi estos sen glazia? Ecte iar milo glazio covras la arctan oceanon. Set jam in la iaro du tiu glazia covrajo pobus esti mal aperinta dum unu tago. Ned auros tre longe, temas pri unu tago eble pri quelcae tagoi, dum ciui la Arcta Oceano estos unua foie practice sen glacia. Post plemal malfrue quelcae semainoi, estos formiginta nova glacia covrajo, sed tio ne forgesigos la eventon. La satellitae bildoi de blua Arcta Oceano versaine eniros kiel impresa documentajo de la climata shangio en la historion. Cai eble tute ne plu dauros tie longe gistio ocasos. Iam post tri jaroi la oceano povus unua foie de pli ol octec mil jaroi esti sen glacia dum unu tago. Scribas climatologinoi de la Universitatu de Gotenburgo cae de la Universitato de Colorado, en faca giornalo. La varmigio de la tero prisorgas che la arcta maro shrumpas. En la iaro 2023, gi etendigis, je la momento de la plei malgranda vastezzo, al ancora 3,4 milionoi da quadratai kilometroi, cio correspondas al duonigio ecte la 1980-cae iaroi. La unua sen glazia septembro povus aperi inter la tridecae cae quindecae iaroi de citiu iarcento. Ciel tion resultigis modelae simuladoi dum la passinta iaro. La du climatologinoi nun analisis centoen da climatae simuladoi por identigi ne la unuan monaton, sed la unuan eblan tagon de sen glacia arcta oceano, ca ili alvenis iam en la jaro 2017. Versaine, tione arrestos nur dum unu tago. En la simuladoi en kiui la arcta maro rapide malaperis, tiu stato dauris average dum dudexep tagoi. Tio ne estas fora scenaro, scribas las ciencistinoi. La unua ebla momento por sen glacia arcta oceano ja aperos en la jaro 2012, sed gi ne estas la plei probabla. Se oni kun calculas ciuin simuladoin cae ciuin en aerigoin, tiam la mesa valoro por tiu tempo spazio gis tiu evento situas ce dudec quar iaroi. Nur eta parto de la modelae simuladoi resultigis condicioin, ciui iam antau la fino de la iardeco conducus al sen glazia arcta oceano. Cio diras, che tio estus etedigio, al malpli ol unu miliono da quadratae kilometroi. Sen glacia arcta oceano povus ancao shangi la veteron en Europo, sed por tio necessus tuta ceno de eventoi. Tio comencijus iam dum antaua autuno. La glazio devus formigi malfrue sur la arcta oceano, cae gi devus resti relative maldica tiam devus sequi varmai vintro cae printempo, en ciui ondoi de varmego malebligus la disvastigion de la mara glazio. Fine stormo dum somero devus forbalai la lastain restagioin de glazio. Sed ciui tiui eventoi jam ocasis, diras climatologino. Sed pon chance, ne en la giusta sin sequo, pro quio gis nun ni ne observis tagon sen mara glazio. Dum la pacintezzo, shangioe en la arcta regiono, ciam de nove ocasis pli rapide, ol laula prognosoi de la climata esplorado. La mara glazio, iam perdis tiom dat dicetzo, che gi estas pli facile attachebla pro la malaperanta glazia formaggio, la arcta regiono pli varmigis quaroble pli rapide o la cetero de la mondo. Cio sia vice malfortigas la glazian formagion sur la oceano. Vide al tio, la climatologino ne surprisigius se la unua sen glazia tago ocasus iam en la iaro 2012. Se mi rigardas al niai resultoi, tiam mi estas ec surprizita che gi ancora ne ocasis, si diras.